السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يحمدك الله سبحانه وتعالى فذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la fikhi siku ya jana tulikuwa tunamalizia fasli ambayo inahusiana na alhadi waludhihia wala aqiqa na leo tunaanza kitabu aljihadi <clears throat> tunaanza na kitabu ambacho tunazungumzia habari za jihadi jihadi ambayo tunazungumzia ni ile jihadi ya kisheria sio jihadi ambayo baadhi ya watu huwa wananadi na wakawa wanafanya matendo ambayo yanaendana kinyume kabisa na dini ya Kiislamu kwa jina la jihadi kama vile kulikuwa au kulikuwa majengo au mtu kutoka kwenda kwenye mapigano bila idhini ya wazazi wake aliyakuwa wako hai na Muislamu lakini vile vile hata mapigano ya fitna wao kwa hesabu kwa jihadi sisi tunazungumzia jihadi ya namna hiyo wala hatuko katika jihadi ya sampuli hiyo sisi tuko katika jihadi ya kisheria ambayo inakuwa inasimama katika misingi ya kisheria jihadi ambayo sio fujo wala si kuua nafsi za watu ambao hawahitaji kuuliwa wala kuwafanyia watu uadui aliyakuwa si watu wenye kufanywa uadui kwa sababu uh, wako madoati ambao wanakuwa wanafanya dawa ya namna hiyo dawa ya kutaka watu kuleta fujo katika jamii na vile vile kufanya matendo ambayo haiendani kabisa na dini ya Kiislamu kwa jina la jihad sisi tunazungumzia jihad hiyo sisi tunazungumzia jihadi ile ya sheria ambayo inapokuwa inasimama inakuwa inasimama katika ile misingi ambayo alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala sisi si kama wanavyodai wao kwamba tunapinga jihadi hakuna mtu anayepinga jihadi kwa jihadi ni katika dini ya Kiislamu isipokuwa tu sisi tunazopingana na wao kwamba wao kuna vitu ambao wanaita kwa jihadi lakini si jihadi bali wanafanya vitu ambavyo vinaendana kinyume kabisa na jihadi ya kisheria kwa hiyo ni katika maudhui ambazo ni hasas hasa katika jamii yetu kwa sababu kulikuwa na madai ambayo walikuwa wanafanya dawa za namna kama hiyo dawa ambazo ziko kinyume kabisa na misingi ya ahlus sunna wal jamaa kama ilivyokuwa Abudi Rogo Allah Subhanahu wa Ta'ala mrehemu alikuwa na dawa ya namna hiyo ya kulingania watu jihadi mpaka kama faradhi aini mpaka yule atakayemwambia kwamba hapana hicho ambacho wewe unachokisema unalingania upotevu ikawa wao wanafikia hatua ya kumkufurisha inawezekana vile vile wakamfanyia uadui sisi uh, na dawa ile tuko mbali nayo ni muislamu alikuwa amekosea katika dawa yake na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala msamehe yale makosa yake ambayo uh, ameyafanya katika dawa yake sisi katika hili tuna misingi yetu ambayo imewekwa na dini ya Kiislamu ndiyo ambayo tutakayokuwa tumesoma katika hili darasa na بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هو فرض هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما فرض عنه ولا يتطوع به من أحد أبويه قرب مسلم إلا بإذنه والسنة رباط وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما نعم كتاب الجهاد الجهاد في اللغة بذل الطاقة والوسع الجهاد في اللغة بذل الطاعة والوسع الجهاد في اللغة بذل الطاعة والوسع بذل الطاعة والوسع neno jihadi katika lugha ya Kiarabu ni badhlu taqati wal wusa ni mtu kutoa nguvu na vile vile nafasi aliyokuwa nayo badhlu taqati wal wusa uh, kutoa nguvu aliyokuwa nayo na nafasi yake jihadi inaweza ikawa na maana ya amma na maana ya khas maana ya amma wa huwa qitalu al-kuffar hadha huwa maana al-aam wa huwa qitalu al wa huwa qitalu al wa huwa qitalu al wa huwa da'watuhum ila ad-din al-haqq wa huwa da'watuhum ila ad-din al-haqq وهو دعوتهم إلى الدين الحق وهو دعوتهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا وقتالهم إن لم يقبلوا وقتالهم إن لم يقبلوا وقد يكون إما بالقلب وقد يكون إما بالقلب وقد يكون إما بالقلب وإما باللسان وقد يكون إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وقد يكون إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد وإما باليد جهاد kwa maana ya am ni kuwapiga wasiokuwa waislamu makafiri na tunaposema hiyo tunakusudia wa huwa da'watuhum ila dini la haqqi ni kuwalingania na kuwaita katika dini ya haki waingie katika dini ya haki dini ya Uislamu wakataluhum illam yakbalu na kuwapiga ikiwa hawakubali kuingia katika dini ya Kiislamu wakad yakunu imma bilqalbi na jihadi imma inaweza kuwa kwa moyo yani moyo wa mtu uh, unaweza ukawa ni wenye kuingia katika jihadi wa imma bil na imma kwa ulimi wa imma bil mali na imma kwa mali wa imma bil na imma kwa mkono kwa hiyo mtu anaweza kuwa katika jihadi kwa moyo wake kuchukia mambo ambayo yanafanywa ah, na watu katika mambo ya maovu na inaweza ikawa kwa ulimi mtu kusimama na kuitangaza haki na kuwatahadharisha watu na fikra zote zisizokuwa sawa sawa hii katika jihadi vile vile inaweza ikawa kwa mali mtu akawa anatumia mali yake katika mambo ya khairi na kadhalika inaweza ikawa kwa mkono walfuqaha idha qalu aljihadi na makafiri wanaposema jihadi walfuqaha idha qalu aljihada na mafuqaha katika vitabu vyao vya fiqh wakisema jihadi yaanuna qital alkuffari khaswa walfuqaha idha qalu aljihada yaanuna قتال الكفار خاصة والفقهاء إذا قالوا الجهاد يعنون قتال الكفار خاصة na mafukaha wanavyosema neno jihadi wanakusudia kuwapiga makafiri hasa yani wakisema jihadi wanakusudia ile ya kuwapiga makafiri yani wasiokuwa waislamu tayy huwa faradhu kifaya jihadi ni faradhu kifaya huwa faradhu kifaya jihadi ni faradhu kifaya jihadi kifaya jihadi ya kutoshelezeana kama imesimama katika misingi ya kisheria na wakapatikana watu wanayetosha basi si kila mtu lazima aende kwenye jihadi na hapa ndipo anapoonekana upotevu wa wale mabwana ambao wanalingania watu jihadi kila siku kutaka watu watoke waende hivyo kwa mfano Somalia wakati Somalia yenyewe ile si jihadi ya kisheria kutaka kila mtu aende huko tu mpaka kajaliwa kana kwamba ni jihadi ya ya ya faradhu aini yani kila mmoja kwenda kushiriki wakati asili ya jihadi faradhu kifaa kwa jambo la kwanza ile jihadi yenyewe ya Somalia sio jihadi ya kisheria jambo uh, la pili hata kama ingekuwa ni hali ya kisheria si kila mtu lazima aende kwenda kupambana mambo hayako hivyo mambo hayako hivyo wala dini haifundishi kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vita ambavyo yeye mwenyewe hakushiriki na kama ingekuwa jihad ni faradho aini kwa sura ambayo wao wanaoizungumza basi ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aende akashiriki kila jihadi ambayo ilikuwa inapigwa na wakati wake lakini kuna jihadi ambazo uh, yeye hakushiriki bali Allah katika Qur'ani anasema fadhalallahu almujahidin biamwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wale wanaopigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao juu ya alqaidina wale waliokaa ambao hawajaenda kupigana hiyo jihadi daraja kawazilishia daraja na kuwafadhilisha kidaraja lakini wote ah, wana mazuri yao kwa hiyo kama ingekuwa jihadi ni faradhu aini na ingekuwa kwa sura ile ambayo wao wanaizungumza basi ingekuwa wale ambao wasioenda kupigana jihadi wanakuwa ni makafiri kama sura ambayo wao wanayoizungumza na ingekuwa kila mtu lazima aende akabashiri hiyo jihad lakini sura tofauti na hivyo kwa jihad ni faradhu kifaya ile jihad ya kisheria inapokuwa inasimama ni faradhu kifaya isipokuwa katika baadhi ya hali ambazo jihad inakuwa ni faradhu aini ambayo Sheikh Ibn Balbani rahimahullah anasema illa idha hadarahu au hasarahu au baladahu aduun أو كان النفير عاما ففرض عين إلا إسبقوا إلا إسبقوا إذا حضره أتكم هذرية يجهاد أي إذا حضر الجهاد وحضر الصف إلا إذا حضر الجهاد وحضر الصف isipokuwa pale atakapohudhuria hiyo يجهاد نقول kuhudhuria katika ile ya mapigano yani jihadi yenyewe sheria imesimama yule mtu ambaye anayehudhuria hiyo jihadi na akasimama katika safu ile ya kupigana basi wakatoa jihadi kwa kiyeye na kule kupigana kunakuwa ni faradhi aini haitakikani kukimbia haitakikani kukimbia na kukimbia inakuwa amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa bali katika madhambi yanayoangamiza ah, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa anazungumzia madhambi saba yenye kuangamiza akasema watawalli yauma zahfi na mtu ukimbie siku ya mapambano ametoka huko amefika kwenye jihad na akafika katika safu ya kupigana hapo yeye akikimbia inakuwa amefanya kabira min kabair amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa yenye kuangamiza kwa hiyo jihadi ya kisheria pale inapokuwa inasimama yule ambaye anayehudhuria hiyo jihadi inakuwa ni haramu yeye kutoka na inakuwa inataayani kwake jihadi au hasarahu au uh, adui amemzunguka muislamu au hasarahu ay aduun au hasarahu adu au hasarahu adu au adui amemzunguka yeye muislamu adui amemzunguka yeye muislamu ikiwa imetokea adui amemzunguka muislamu muislamu inabidi apambane kwa ajili ya ku ya kuinusuru nafsi yake kwa ajili ya kuinusuru nafsi yake au balada huwa aduun au adui kuzunguka mji wake au balada huwa aduun au adui kuzunguka mji wake yani maadui wamekuja na kuzunguka mji wa Kiislamu na uh, lengo kubwa ni kutaka kuwadhuru waislamu na vile vile kuchukua mali zao na kadhalika kuvunja heshima zao wakati huo itakuwa wale waislamu katika huo mji inabidi uh, kupambana na hao maadui na hii haitaji ni kwa makafiri tu hata waislamu wale ambao wanakuwa ni bughat bughat yani wale ambao wanaingia kwenye mapambano kuwapiga waislamu wengine kwa taawili yani wakawa na taawili huenda wakawa nadhania kwamba hao waislamu ni makafiri halafu wakaingia kwa ajili ya kwenda kuwadhuru hao waislamu kwa sura hiyo kwa taawili ambayo wao wameifanya hao waislamu inabidi wapambane nao hata kama wakiwa ni waislamu kwa sababu wanakuwa ni bugat ambao wanataka kuwadhuru waislamu kwa taawili ambayo wao wako nayo sasa maadamu mji ni mji wa kwao na ndani yake kuna nafsi zao ndani yao kuna wake zao kuna watoto wao kuna mali zao wakatoa waislamu nabidi wapambane kwa ajili ya kunusuru nafsi zao mali zao pamoja na heshima zao kwa wake zao na watoto wao au kana nafiru amman au ile hali ya kuhitajika kutoka kwenda kupigana jihad ni ya ujumla yani imam wa dola ya Kiislamu imam wa waislamu akataka watu wote watoge kwa ajili ya kwenda kushiriki katika jihad basi wakati huo itakuwa kila mtu ambaye anayehusika kwenda uh, kwenye jihad lazima atoke lazima atoke na hapa idha talabahu al-imamu au naibuhu lilkhuruj lilqital yani au kana an-nafiru amman bimaana idha talabahu al-imamu au naibuhu lilkhuruj lilqital idha talabahu al-imamu au naibuhu lilkhuruj lilqitali pale ambapo atakapokuwa amehitajia imamu au naibuhu au naibu wake lilkhuruji lilqitali kwa ajili ya kutoka kwenda kupigana jihad yani imamu akahitaji watu wote watoke waende wakapigane kadhalika naibu wake akataka watu wote watoke waende wakapigane basi wakatoa itakuwa wale waliohitajika wote lazima watoke na imamu tunayemkusudia hapa ni imamu wa dola ya Kiislamu kwa hiyo jihadi haiwezi kusimama mpaka uh, waislamu wawe na dola yao mustakilla inayojitegemea na iwe na kiongozi wake yule kiongozi ndio ambaye anaitwa imamu yule kiongozi wa dola ya Kiislamu ndiye ambaye anaitwa imam sio imamu wa msikiti kwa imamu wa dola ya Kiislamu lazima awepo ndio jihadi isimame bila kuwepo imamu wa dola ya Kiislamu chochote kitakachokuwa kinaelezwa kuwa ni jihadi na kuwa ni fujo na inakuwa ni vurugu sisi leo tuko Tanzania nchi ambayo kuna rais ambaye anaongoza leo kupatikana kikundi fulani na kuanza kutangaza jihadi inakuwa ni fujo hii inakuwa ni fujo kwa sababu dola hii si dola ambayo inaongozwa na imamu wa Kiislamu si dola ambayo inaongozwa na imamu wa Kiislamu kwa hiyo watu kujitenga sehemu fulani Ah, na kuanza maneno yao kwamba wenda sisi tunajitenga kwa ajili ya jihad hili vurugu hili vurugu inawezekana wakawa wanafanya kazi ya kuvamia kwenye mabenki wenyewe wakawa wanasema kwamba bwana hizi mali zetu sisi kwa sababu hao miliki hizi pesa zenye ni makafiri la huu ni ujambazi huu ni ujambazi haifai ni haramu haifai ni haramu kwa sababu nchi yenye kwanza tuliyokuwa nayo hii hayo yote ambayo yanayeleza haya hayafai moyo yanasimamishwa katika sura isiyokuwa ya sawa sawa yanasimamishwa katika sura isiyokuwa ya sawa kwa hiyo hali hizo ah, nne wakatoa jihadi inakuwa ni faradhu aini kwa hizo hali nne jihadi inakuwa ni faradhu aini hali ya kwanza yani pale mtu atakapohudhuria jihad hali ya pili ikiwa adui amemzunguka muislamu hali ya tatu ikiwa adui amezunguka mji ambao waislamu wako au annafiru au kana nafiru amma au ikahitajika watu wote kutoka kwa ajili ya kwenda kupambana na maadui fa faradhu aini wakatoa jihad na kuwa faradhu aini fa faradhu aini wakatoa jihad na kuwa faradhu aini katika vita ambavyo uh, annafiru ilikuwa ni amma mtume sallallahu alaihi wasallam akutaka watu wote wale ambao wanapigana jihad waende kupigana jihad kama ilivyokuwa katika ya Tabuk kama ilivyokuwa katika ya Tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam anataka watu wote wale ambao uh, masharti ya kupigana jihad kwao yametimia watoke kwa ajili ya kwenda kupigana jihad kwa hiyo hapo tunaona kwamba kuna hukumu ambayo ni faradhu uh, kifaya ambao ndo asili ya jihadi halafu eh, kuna hukumu ya pili hapo faradha aini katika hizo hali nne tulizozieleza halafu hukumu ya tatu ni sunna hukumu thalith sunna hukumu ya tatu katika hukumu za jihadi ni sunna sunna ikiwa sehemu kumesimama jihadi ya kisheria watu wakawa wanapigana basi watu wa sehemu nyingine sio lazima waende huko ila wakienda kwa wao inakuwa ni sunna kwa wao inakuwa ni sunna thumma qala wala yatatawwa bihi man ahadu abawayhi hurrun muslimun illa biidhnihi wala yatatawwa bihi na wala hapigani jihadi isiyokuwa ya lazima yani wala yatatawwa bihi na hajitolei kupigana jihadi wala yatatawa bihi na hajitolee kupigana jihad kiwa na maana kama jihad itakuwa ni faradhi kifaya ya hajahudhuria basi yeye akienda pale anakuwa anajitolea kadhalika kama jihadi yenyewe katika haki yake ni sunna basi uh, yeye inakuwa anajitolea kwa wala yatatawa bihi wala hajitolee kupigana jihadi man ahadu abawaihi hurrun muslimun mwenye kuwa mmoja katika wazazi wake wawili ni huru vile vile ni muislamu hato jitolea kupigana jihad man ahadu abawayhi hurrun muslimun yule ambaye mmoja katika wazazi wake wawili yuko huru na ni muislamu illa biidhnihi isipokuwa kwa idhini yake ikiwa na maana kama wote watakuwa pia ni watu ambao wako huru pia ni waislamu mtu haruhusiwi kwenda kupigana jihadi isipokuwa kwa idhini ya wote kwa idhini ya wote ya yaani lazima wazazi wake waambie sawa nenda kapigana na hiyo jihadi yenyewe hiyo ni jihadi ya kisheria sio kama wale walipokuwa wanafanya baadhi ya shababu ambao walikuwa wanasema kwamba bwana tunaenda Somalia kupigana jihadi wakati ya jihadi yenyewe si kisheria halafu wanapokuwa wanatoka huko wanatoka katika hali ya tasallul kujificha kujificha ficha za pale mtu hajaomba idhini kwa mzazi wake wa kiume wala wa kike hili katika makosa hii katika makosa tujalie kama ingekuwa hiyo Somalia yenyewe ni jihadi ya kisheria lakini si jihadi ile si jihadi bali mapigano tu ya fitna kwa hiyo mtu kutoka kwenda kule kama ingekuwa jihadi yenyewe ya kisheria bila ya wazazi wake wawili kumruhusu inakuwa ni makosa inakuwa ni makosa kwa sababu mtu atakayekali kujitolea katika sura ya namna kama hiyo isipokuwa mpaka idhini ya wazazi wake wawili na kama mmoja ni muislamu ambaye yuko huru na mwingine si muislamu basi mpaka idhini ya huyu muislamu ambaye yuko huru itoke فاذا اذن واحد ومنع الاخر فلا يجوز الخروج الى الجهاد فاذا اذن واحد ومنع الاخر فاذا اذن واحد ومنع الاخر فلا يجوز الخروج إلى الجهاد فإذا أذن واحد ومنع الآخر فلا يجوز الخروج إلى الجهاد فإذا أذن واحد ikiwa atatoa إذن موجة فإذا أذن واحد ikiwa atatoa إذن موجة ومنع الآخر na من mwingine ومنع الآخر na من mwingine يعني بين والي wale wawili fala yajuzu alkhuruju ila aljihad haijuzu mtu kutoka kwenda kwenye jihad haijuzu mtu kutoka kwenda kwenye jihad mpaka idhini ya wazazi wawili ipatikane maadamu wote wako huru na ni waislamu kwa sababu mtu mmoja alienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumwambia habari za jihad akamuuliza kwamba je wazazi wako wako hai akasema nao akasema fihi ma fajahid basi kwa hawa wazazi wako wawili nenda eh, kapigana jihad kwa nini kwa sababu kama tulivyotangulia kusema kwamba jihadi ni faradhi kifaya katika asili halafu mtu kufanya wema kwa wazazi wake wawili ni faradhi aini ni faradhi aini yani mtu kumfanyia wema mmoja katika wazazi wawili kama yuko au wote wawili ni faradhi aini ni faradhi ambayo wewe kama muislamu lazima ufanye hivyo kwa wazazi wako jihad ni faradhi kifaya na faradhi aini muqaddam ala faradhi kifaya na faradhu aidha zinatangulizo juu ya faradhu kifaya kwa hiyo mtu na wazazi wake wawili ambao wako wako wako hai na ni waislamu haitangulizi jihadi katika haki yake yeye kuliko haki ya wazazi wawili bali kinachotangulizwa kwanza ni haki ya wazazi wawili halafu jihadi ikiwa na maana kwamba mpaka wampe idhini kwamba bwana nenda wasipompa idhini ya kwenda hairuhusiwi yeye kutokana kwenda kupigana jihadi kama vile ambavyo haitofaa mtu kwenda kupigana jihadi kama itakuwa ni ya kisheria kama ana madeni ana madeni yani mtu anamdai pesa nyingi bado hajalipa wala uwezo wa kulipa hizo pesa wakati huo hana haruhusiwi kutoka kwenda kupigana mpaka kwanza hilo deni alipe kwa nini kwa sababu akienda huko kuolewa mbele haki ya watu hata hata ilipa wakati gani si eh kwa hiyo si vitu tu ambavyo mtu kupiga piga kelele bila ya msingi ya kisheria na bila ya muono wa kisheria kinyume na hivyo watu wanakuwa wanaleta fujo tu na kuacha mambo ambayo yalikuwa ni faradhi aini kwa wao na kupigia kelele vitu ambavyo si faradhi aini mpaka ukajaria kana kwamba hiyo ndio faradhi aini na hiyo vingine ni faradhi kifaa wakawa wanafanya mambo tofauti kabisa na ilivyokuwa sheria ya dini ya Kiislamu ثم قال الشيخ رحمه الله وسن ربات واقله ساعه وتمامه 40 يوما na ni sunna ribat ni sunna ribat ma huwa ar-ribat ar-ribat huwa ar-ribat huwa luzumu thughrin luzumu صبر لتقوية المسلمين لزوم صبر لتقوية المسلمين لزوم صبر لتقوية المسلمين لزوم صبر لتقوية المسلمين وإخافة العدو وإخافة العدو لزوم صبر كلازم Eh, sehemu za hatari lazima thuburin kulazim sehemu za hatari yani sehemu ambazo adui anaweza kuingia ile sehemu za hatari ambazo adui anaweza kuingia ndio zinaitwa ah, ah, arbat yani mtu kubaki katika ile sehemu ambayo adui anaweza kuingia ile ndio inaitwa arbat anafanya hivyo litakwiyati muslimina kwa ajili ya kuwapa nguvu waislamu litakwiya muslimina kwa ajili ya kuwapa nguvu waislamu wa ikafati aladui na kumtisha adui wa ikafati aladui na kumtisha adui leo uh, kama ilivyokuwa hizi nchi kila nchi inakuwa na mipaka yake kila nchi inakuwa na mipaka yake kwa hiyo moja katika nchi za Kiislamu sehemu ambazo mtu analazimiana nazo kwa ajili ya adui kutokuingia katika nchi ni katika mipaka ya nchi katika ile mipaka ya nchi ambayo isipolindwa inaweza ikawa sababu ya maadui kuingia kwa waislamu sababu ya maadui kuingia kwa waislamu kwa hiyo mtu kulazimu katika yale maeneo ni sunna kulazimu yale maeneo ni sunna wa aqalluhu saa ka ka'tikafin wa aqalluhu saa ka ka'tikafin wa aqalluhu saa ka itikaf na uchache wa mtu kulazimu katika hayo maeneo ni muda mfupi kama ilivyokuwa itikafu muda mfupi kama ilivyo itikafu itikafu tunasema kwamba inajuzwa hata kama huo muda wenyewe ambao mtu atakayeka ni muda mdogo itikafu inajuzwa kama ingekuwa ni dakika kumi hata kama ingekuwa ni robo saa itikafu ina juzu kadhalika arribat wa tamamuhu 40 yawman na ukamilifu wake ni siku 40 tamamuhu 40 yawman na ukamilifu wake ni siku 40 bikauli sallallahu alayhi wasallama eh, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama tamamu riba 40 yawman bikauli sallallahu alayhi wasallama tamamu riba 40 yawman tamamu riba 40 yawman ukamilifu wa riba ni siku 40 تمام الرباط 40 يوما وكمليف ورباط ni 40 نعم قال رحمه الله تعالى وعلى الإمام منع مخذل ومرجع وعلى الجيش طاعته والصبر معه نعم آه، وعلى الإمام أي يجب على الإمام وعلى الإمام أي يجب على الإمام يجب على الإمام أن يتفقد الجيش أي يجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد يجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد يجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يسلح الحرب ويمنع من لا يصلح لحرب يعني يجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخير ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال من رجال وخير ni wajibu kwa imamu wajibu kwa imamu aliyetafakara aljeshi alikague jeshi aliyetafakara aljeisha alikague jeshi yani kama jihadi ya kisheria sasa imesimama kwa hiyo ni lazima imam kiongozi wa dola ya Kiislamu au yule ambaye amepewa mamlaka ya kuongoza lile jeshi kulikagua jeshi inda lil jihad wakati wa kutembea kwenda kwenye jihadi ni wajibu kwake yeye kulikagua lile jeshi wayamna'u man la yasluhu liharbin na amzuie asiyefaa kupigana wayamna'u man la yasluhu liharbin na amzuie asiyefaa kupigana min rijali katika wanaume yani kama alivyokuwa mzee sana au e, kilema ambaye hawezi kupambana katika hali ya uzuri huyu inabidi amrejeshe amrejeshe kwa sababu eh, hata uh, kama akienda inaweza ikawa mzigo kwa Uislamu kwa hiyo mtu wa sampuli hiyo inabidi amrejeshe wa khailin na vile vile farasi farasi ambaye afai inawezekana uh, eh, kutokana vile alivyo hatosaidia basi wa farasi inabidi azuiwe asiende kwenye uh, hayo mapigano asiende kwenye hayo mapigano na leo yanatumika magari ndege na mfano wake hivi vitu vyote inabidi vikaguliwe viende vile ambavyo viko sawa sawa viende vile ambavyo viko sawa sawa kwa hiyo muallif anasema wa ala al-imam man'u mukhaddhil na nijue imam kumzuia mukhaddhil kumzuia mukhaddhil man huwa al-mukhaddhil al-mukhaddhil huwa alladhi yunaffiru 'anil qital al-mukhaddhil huwa alladhi yunaffiru 'anil qitali huwa alladhi yunaffiru 'anil qitali huwa alladhi yunaffiru 'anil 'anil qitali huwa alladhi yunaffiru 'anil qitali ni yule ambaye anazungumza maneno ambayo watu uh, ikawa ni wenye kukimbia mapigano yani ikawa anazungumza maneno ya kuwatenza nguvu wasiende kupigana huyu anaitwa al-mukhadhdhib kwa hiyo inabidi imamu amzuie mtu wa sampuli hiyo ومرجف لا المرجف من هو المرجف الذي يتحدث بقوة الأعداء الذي يتحدث بقوة الأعداء وإخافة المسلمين الذي يتحدث بقوة الأعداء وإخافة المسلمين الذي يتحدث بقوة الأعداء وإخافة المسلمين المرجف alladhi yatahaddath biquwwati al ni yule ambaye anazungumzia nguvu ya maadui akikaa anasema da jamaa wamejipanga wale jamaa wale hatari wana vifaa hivyo ambavyo sisi hatuna wako vizuri wamefanya mazoezi ya kutosha wa ikafatul muslimina na kuwakufisha waislamu huyo anaitwa al kwa hiyo imam inabidi amzuie al kadhalika amzuie almurjifu wasiende kwenye saha ya mapigano wa ala وعلى الجيش طاعته juu ya jeshi kumtii imam wa ala وعلى الجيش طاعته juu ya jeshi kumtii imamu wasabru ma'ahu na kuwa na subira pamoja naye wa ala وعلى الجيش juu ya jeshi taatuhu kumtii imamu wasabru ma'ahu na kusubiri pamoja naye fil liqa'i wa ardhil ma'rakah في اللقاء وارض المعركه في اللقاء وارض المعركه في اللقاء وارض المعركه في اللقاء وارض المعركه kwenye kule kukutana maadui na kwenye ardhi ya mapigano katika kukutana maadui na kwenye ardhi ya mapigano inabidi jeshi liwe na subira pamoja na imam sasa na tarifu kwamba jihadi ambayo inayosimama ni jihadi ya kisheria je kila mtu inabidi auliwe tu hata kama eh ndio si muislamu lakini si kila asiyekuwa muislamu anauliwa kuna watu ambao hawapasi kuuliwa katika jihadi pale inapokuwa ya kisheria hapo tunazungumzia jihadi ya kisheria hatuzungumzii hizi fujo ambazo zinazofanyika leo ambazo watu wanadai kuwa jihadi jihadi sisi hatuzungumzii hiyo sisi tunazungumzia jihadi ya kisheria inapokuwa inasimama waktub ma yali wala yajuzu qatlu an-nisaa wala yajuzu qatlu an-nisaa wala as-subyan wala yajuzu qatlu an-nisaa wala as-subyan wala al-khuntha al-mushkil wala al-khuntha المشكل ولا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا الخنثى المشكل ولا الخنثى المشكل ولا الراهب ولا الراهب ولا الراهب ولا الشيخ الفاني ولا الشيخ الفاني ولا الشيخ الفاني ولا الزمني ولا الزمن ولا الزمن ولا الزمن ولا الاعمى ولا الاعمى لا راي له لا راي له وقت اول ما جهاد يكون كشريه ولا يجوز قتل النساء يجوز قوه ونواكي wala yajuzu qatlun an-nisa kuwaua wanawake haram haifai wala subyani wala kuwaua watoto wadogo hata kama wasio ni waislamu wala subyani wala kuwaua watoto wadogo wala alkhunsa almushkil wala khunsa yani yule ambaye hajulikani mwanaume au mwanamke haifai kuuliwa wala rahib wala mchungaji yani kiongozi wa dini huko ambaye yeye amejitenga katika jengo lake huko la kiibada yeye akajitenga katika jengo la kiibada huko auliwi haifai wala sheikh alfan wala mzee sana wala sheikh alfan wala mzee sana yani ambaye umri wake umeenda hauliwi wala zaman wala uh, kilema asiyojiweza au mgonjwa sana kilema asiyojiweza au mgonjwa ambaye anaumwa yuko taabani wala al-a'ma wala kipofu wala al-a'ma wala kipofu la ra'ya lahum ambao hawana rai katika mambo ya jihad la ra'ya lahum ambao hawana rai katika mambo ya jihad hakuna chochote kile ambacho wanachosema kwa hiyo hawa watu ni haramu kuwaua hata kama hiyo jihadi yenyewe ni ya kisheria kwa hiyo haya matendo ambayo yanayofanywa siku hizi na baadhi ya watu kuona sehemu fulani watu wamekusanyika na wakasema kuwa si waislamu na kwenda kulipua hii si hii kwa sababu kwa kufanya hivyo kuna kuwaua watu ambao hawana hatia na kuna kumwaga damu ambazo ni haramu kumwagwa na wala si jihadi watu kubomoa majengo yaliyojengwa hii si jihadi hii ni fujo wala kuharibu miundombinu hii si jihadi hiyo inaitwa mifujo bali inaweza kuzingatiwa kuwa ni ujambazi kwa hiyo hawa hawauliwi na mtu anapokuwa anafanya taaddi kwa hawa bila ya sababu anakuwa anapata madhambi na anakuwa anapata madhambi Allahumma isipokuwa huenda wakiwa na rai katika mambo ya jihad yani ikawa huenda wanaashiria au kutoa mbinu za kijihad wakiwa watafanya hivyo basi kwa namna moja ama nyingine watakuwa na shiriki wakati wanaweza kuuliwa kinyume na hivyo hawa watu hawauliwi ni haramu ndio maana tunasema kwamba haya matendo ambayo yanayofanyika siku hizi haya si katika jihad wala si katika dini bali dini ya Kiislamu iko mbali na matendo ya namna hii ambayo hawa vijana waliokuwa wengi wanakuwa wanafanya bali mwingine anakuwa anavaa bomu na kwenda kujilipua yeye mwenyewe anavaa bomu na kwenda kujilipua kile kitendo ni kitendo cha haramu kitendo cha haramu kwa sababu kwanza muislamu haitakikani yeye kujua mwenyewe haitakikani muislamu kujua mwenyewe kwa hiyo mtu kubaa bomu na kwenda kujilipua kuita jihadi la haiwezi kuwa jihadi haiwezi kuwa jihadi kwa sababu uh, haifai muislamu yeye uh, mwenyewe kujidhuru na kuiondoa nafsi yake katika hii dunia leo tutasimamia hapo inshallah tutakuja kumalizia kitabu jihad wiki ijayo Hmm. Sasa katika katika dola kwa sababu Ah, hiyo hiyo hiyo inaweza kutumika hiyo inaweza kutumika sasa tuzungumzie huko tunazungumzia wakati watu wanatoka katika waislamu wako watu sampuli hiyo wako watu sampuli hiyo au ndio ambao tunayozungumzia naam